clerae gepatroi havas pli infanoin. La clerezzo de la gepatroi havas grandan influon pritio, ciu infano suferas pri tropeso au pri affectioi de conduto. Tio resultas el studaggio. Inter sano de infanoi, cae la nivelo de clarezzo de iliae gepatroi, existas mal vasta contexto che knaboi en familioi, cun mal alta statuso de clarezzo, lau germano studaggio, estas trafitae gis trioble pli ofte de malsanoi kiel cario au peso ol infanoi el familioi kiel age patroi studis en universitato. La Universitato de Bielefeld priuge analisi statumoin el la jaro 2016 de prescau sescent mil infanoi, cae quarcent tridec mil gepatroi. Infanoi de gepatroi, ciui finis lerneion sen attesto, lautio estas trafitai en la agio de quingis gis nau jaroi, gis tu como quin oble pli ofte de gras corpezzo ol infanoi de exai universitatanoi ce cario aperas du como hoc oble plida casoi. Ce affectioi de evoluo, ciel exemple problemoi pri lingvo kai parolado, infanoi de gepatroi sen clariga attesto estas trafitai je 45% quin procentoi pli ofte. Simila bildo montrigas ce affectioi de conduto, cun differenzo de 44%. procentoi. La rapporto montras anca la influon de la socioeconomia familia fono pri la maniero de la san prisorgado. Infanoi de gepatroi cun mal alta clarez nivelo restadas iegis sestec hoc pli ofte en malsanuleio cae ricevas iegis quardec tri pli da medicamentoi ol infanoi cun gepatroi cun alta clerezz-nivelo. En recta comparo, la influoi de clerezzo de la familio havas laula studajo signife pli grandain efficoin alla sano de la infanoi ol exemple differenzoi de la viv en speso. La differenzo inter la familioi estas pli granda ol pensite, existas proveble pli altae riscoi por infanoi cun malavantagioi. Se la gepatra domo causas malsanoin, tiam la diagnoso ofte cun rilatas cun la vivo stilo de la gepatroi. La rapporto crome listigis cium da infanoi suferas en tutte prisan problemoi. Laura studaggio, ciu quara infano estas corpe malsana, cae ciu deca infano estas cronice psiche malsana. Por contra batali la riscon pri malsanigio de infanoi, politicistoi postulas la enconducon de averta signalaro pri la nutra valoro de nutrajoi. La registaro lautiui politicistoi devus doni al infanoi cae geiunuloi cun malavantagioi, cae al iliae gepatroi facile compreneblin informoin pritio, quiui nutrajoi estas sanai, cae quiui ne. Chiom da tiai rapportoi devos ancora aperi, gis la contra uloi de sana nutrado fin fine cessas contra patali raziaein cae simpla in solvoin, ciai estas la averta signalaro lau la lumoi? demandas de Butitino, de la Germana Federazia Parlamento. Tio certe ne sufficios por solvi la problemon. Necessos ancau instruado de la infanoi pri nutrajo, jam ecte la infan barteio. Cae la gepatroi ricevu instruccioin, ciuin mangioin ili donu al siei infanoi.